Draet d'un treu, tre ouer a Yann Ya, a chue ou de un dek de verbenek. Peut-être des gré Yann ouar Oui, an je dre just, me me weez ou kouna a d'orton. valma din neil der gile, din chet Je, a Yann blij don lut gernain d'or me adrel. A penoz yann treu gout ouer, de chure drist Je, me seun, me badet chupel. E